punya Hai air keren kenangan la lampahan hmm. rarasanatikparolon ke sakit itu hirup karan hiruphar eh wayahku maha salat jemak itu

Eh, tadi dia merenan dikerbil ke entah kecap atau dalil antal mau tuh koblal mau tuh teh harttina kur bisa maut sajaca mati teh pe lettikn di dia kurang diletiknku maha diletikq jadi kundungan diseerhat nih disederhanakan jadi kurdungan yang Ka pakai tok jadi memeh ngomong teh pikir hela bulah-balik lunak letah kuru di satu kangen akal jeng elingan kurang Sunwak barangmah nganak nu beda maksud Mas wa asy-asaknya ngejo besi tutung realisasitina antal maul mau tuh jadi ngomong teh bulak-baliklah pikir sabab kurang yakin di titah ke Pangeran guru percaya karena poi akhir sabab akhir tidak pegawaian jelemah buktina lamun jelemah enak kerjajak lo ngahar ma akhirnya darah tinggi diatur Rasulullah sesamamet war Luwihi lo kurang ada kopi amis kencing manis tensi- kencing manis denganhir akhir tidak pegawaian jadi Allah maunyisa Allah mauyarr dengan Allah diakin tempat pensa mukagungan siksaan

udah kasihgung alain bagongnda eh, deweknyarita teh cek dewek dewek mananya mau nyarekan mau nyebut Bagong dewe kasih lain tak ituong beda paham bisataktik cekcok ribu dewek me nanyakengang naon

politik nu di bawahwaku penjajate politik liberal politik Aduh doma dalammun aja masih ke para se benang diadukan bari jengsa bangsa saya bahasa dari para se wa cager cagertahok benang diadu naon tak lain cek dewek ceci lain nusok benang diadumahnya ke diri serangan laang diadu wa Batur naon gitu Hai gitu dumeh bilagu uang Si Siliwangi U lagu bersejarah anu ulah diganggu kudewe kubudak ngoora Hai hayang ku soanganwe di kekawaku

di dalam lampahan Nabi Adamlahreng karena Nabi Adam di dalam uang Sisi luwangi jengrang <coughs> tuhlah dianggapnya taklid

tetap di zaman Kiwari mau teh kudu adaptasi tea kolaborasi ko kolaborasi jeung alam canggihbalama aya membran ayaah lampu zaman guys maju Sabtu turken mengikuti yang ma caranya wayang abad apa sih abad pan loba aya abad Abah namanya ayaah abad kemang <laughs> Abah namanya ayaah Abahdi <laughs> si lenge punya bisa ngolo na dewek kerbutuh gurunya Ja dapur pugue eh, dewek hayang ma tetap bisa dicekok kum ditagih

waka a karena pemadegan Batur bisa etap pemadegan proses kene jadi ulahwaknyalangnyalaken kalau marud samp sebab etap ke di parut mah diproses kene acan jadi opak jadi aci jadi karek marud bungkul oke luar tidak tekan deh Marut jadi opak jadi kemana-mana nyuan Oke penupup kamu mungkin nanti kalaumeran Oke berartietamera aya an H pantungtunga jadi madu kayak itu ayaah bahan pimadun gitu cepat kita

pakai a bisaku dewek dijawab hmm, terhampuraanajan dewet disebut kalau ta kemampuhan jam jelemamat terbatas ja jadi duit ditanyakinkulain teh Bob Nabi Adam hmm. yakin Bapak Oge ngaku yin anu dijadikan mimiti manusiaku Allah teh Nabi Adam tak Abdi rada cangcaya upamingguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keeh genyelong daratan masih keeh budahan batu masih keeh beyetah Bapak beku meledang di dunia A Bapak Nabi Adam lain namunmun Bapak ngaku Nabi Adam ha apa Bapak mah kagungan ibu kaguan Rama sede Nabi Adam Ibu si jawab Ibu tak jadi patongong-tgong dikarruhnyawe ka Batur di homo Kyai mata tetangga nyebred Binah je Nabi Adam anu gelar kadunya ti Semar Bapak Man merada gelok gitu kanya ngomong kejadian Semar nyebutkan dunya masihkinlong daratan masihkin budahan batu masihkin jadi jadi jadi jelis Kimiri nasi itu <laughs> diskriminasi jadi kontroversi pun tidak tadika jadi kontroversiya <laughs> hauritan hmm. <laughs> hayang Syri jadijamu jadi pertanyaan de Adu jadi bingung ce dunya masih kelong daratan masih ke budhan batu masih keye Bapak guysku melenang di dunia malahan Bapak mau sedanggang basoknya sedang Pak Nabi Adam Pak Adu panlan ka dunya ula akunya jadi kontroversi itu nahshohor Har baku Nabi paling akhir nurutan yang nurutan Sydek itu gua halusnya oh, oh, alus pertanyaan Sha kira-kiranya Oh jadi bingung enak kalau Bu tatnya her Kapan Bapakmah ler ayapan tuang Rama Sang Hyang wewenang tuang Eyang Sang Hyang tunggal kar-karya enak ngaku dunya masih keeh genjerong daratan masih kene budhan batu masih keeh Bapak Keku melendang di dunia Kapan dewek oke turunan tidinya Nabi Adam dewe masih teh di gunung Simul ayaah di nasagara Siloka ngannciik di pasir silib malah kuci lemak sok dimitosken ayat tempat Semar malah diitosken Behdiukna nyiin kammar Semar ditulisan aksara Arab disi kuning pajarpar pajarkan paragi usaha paragi dagar padahal paragi usaha modal lu gede nah salah falsa apa salah perseepsi itu oh. hartnak dewek

mana karrap atau mikirtes lain de-lain ilmu telo dulu Hai ayaah ilmu biologi antropologi numeroerologi filosofi hulu ilmu sastra ilmu elmu ilmu elmu laut anusak itu leganak dipakai nuliskan ilmu jadi mangsinak mu amahi tangkalanna dipakai kalamnak mu amahi kuyna maha Numawi dinas kami mual ayahi perkara nubaka bisa nyontoan kemanten sa perkara oke jadi jadi uh contoh-conto ad namun contohnya jadi uh Allahrta

na ingin mau lamun tetamat disebut nah kabuntut Bangkongtah lamunamat kabuntut Bangkong tongripang para sehatbuntut Bangkok pada pada tenyako jadi

Ah, hmm, bapak Hampur hmm. udah gara-garan prosesnya homo gitu para gede <coughs> tak itu yang hmm, Bapak Hampuraah berarti Bapak

tenang di dunia di udah-u penga putuh teh cacak di BBM naik ing ke tenang saya eh tadi kayaknyadiri jadi panjang atau Semarlah <laughs>

kapan ayaku mau para buat mebunang apa dumeetapan Aliif na dinti ku ya dengan jadi harapnya harap Gering itu bisa di bebanan kuj UPS kujabar yametak jabar Hai jadi Waduh Waduhwala saja di di dikun

ma lamun Ab yang jarah kuburan Semar daya bejana cerah kuburan Semar tak lamun Syah yang ini kuburan Semar iniducing clear ini kudu baricing lu mampa ulah ngalengko titah ini tapi kudu bari ccing

pan Allah Allah Allah Allah Allah jika mana-mana Allah hmm, ya Pak jadilah nepi tak jarah kakuburan Semart kudu mawa sus jadi mitos teh nana kumapaki ngebuki Abdimar namun rezekikansia ladang korupsi radang basila ladang judi Tongmboro makajeng ladang judi ladang serrangan jadijakatan Munama Semar Semar mana berarti kemudian Semart aya di diri sewan sewa tak apageri Te gorowomolongkok nu bersih tak merek susuguh ahnya tak wonannya Pak ah. gustjid Pak wongan wong teh lemah pathun Pakradareng ngaji maulah jauh dirinya Pak u hanggang Cinawapa loban maka Seari bungkan <clears throat> pada habis ayadina diri sewangsewang gini Se dewekmargamaran cermin hmm. cermins di gelo ke permen untung hmm. dewe